Latvijas valsts apbalvojumi Autors Kristīne Ducmane Īsa apbalvojuma veidošanās priekšvēsture Latvijas teritorijā, Kurzemes un Zemgales hercogistē, neilgu brīdi pastāvēja viens no vecākajiem laicīgajiem ordeņiem Eiropā – atzinības ordenis Lord de Lou Reconnaissance. Atzinības ordeņa devīze bija – Pour les honnêtes gens – goda prāta ļaudīm, un tas tika dibināts 1710. gadā Liepājā hercoga Friedriha Vilhelma laikā un pastāvēja tikai nedaudz ilgāk par gadu. Apbalvojums tika atjaunots 1938. gadā ar nosaukumu Atzinības krusts. Līdz neatkarīgās Latvijas republikas izveidošanai tās izcēlie cilvēki tika apbalvoti ar svešu varu atzinības zīmēm visbiežāk ar Krievijas impērijas ordeņiem, piemēram, Svētā Staņislava, Svētā Annas, Svētā Vladimira, Svētā Georga jeb Jūra un atsevišķiem notikumiem veltītām medaļām, piemēram, par centību, dažādu lauksaimnieku biedrību, Krīmas kara, Krievu-Turku kara, Pirmā pasaules kara un citām medaļām. Lai godinātu neatkarības kara varoņus, 1920. gadā tika izveidots militārais lāčplēša kara ordenis. Civilo nopelnu izcelšanai 1924. gadā triju zvaigžņu ordenis, 1938. gadā viestura ordenis un atjaunots atzinības krusts. Apbalvojumu atjaunošana Ar 1994. gada 25. oktobra likumu par triju zvaigžņu ordeni un 2004. gada 25. marta valsts apbalvojumu likumu tika atjaunoti vēsturiskie starpkaru Latvijas valsts apbalvojumi, izņemot Latvijas kara ordeni. Nozīmīgas izmaiņas ordeņos ieviestas saskaņā ar grozījumiem valsts apbalvojumu likumā – 2010. gada 15. aprīlī. Ar šo likumu Latvijas valsts apbalvojumos ir ieviesta vienveidība - ordenis ar piecām šķirām un triju pakāpju godazīmēm. Kā papildinājums ordeņu pirmai un otrai šķirām ir ordeņa zvaigzne. Likuma grozījumos tiek norādīts ordeņu nēsāšanas veids sievietēm, kas līdzinējos likumos nebija paredzēts. Saikne ar senajām ordeņu tradīcijām saglabājas piešķirto apbalvojumu nosaukumos. Liela krusta komandieris pirmā šķira, liela virsnieks otrā šķira, komandieris trešā šķira, virsnieks ceturtā šķira, kavalieris piektā šķira. Lāčplēša kara ordenis – Lāčplēša kara ordenis bija pirmais un augstākais militārais apbalvojums Latvijas republikā. Tas dibināts neatkarības kara laikā 1919. gada 11. novembrī, kad asiņainās cīņās no Rīgas tika padzīti bermontieši, un tā kļuva par simbolisku ordeņa dibināšanas dienu. Satversmes sapulce Lāčplēša kara ordeni ar devīzi par Latviju – apstiprināja 1920. gada 18. septembrī. Lāčplēša kara ordeni piešķīra par kaujas nopelniem Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku cīnītājiem, kā arī tiem ārzemniekiem, kuri bija palīdzējuši neatkarības karā. Apbalvošana notika ik gadu līdz 1928. gada 1. novembrim. Lāčplēša kara ordenim bija trīs šķiras. Ordeņa dizainu veidoja neatkarības kara dalībnieks Jānis Aleksandrs Liberts. Pirmās šķiras lāčplēša kara ordenis nesājams 101 mm platā moarē lentē ar trim sarkanām un četrām sudrabotām vienāda platuma svītrām. Lente liekam par labo plecu kreisajā pusē otrās šķiras krusts nesājams ap kaklu, trešās piesprāžams krūšu kreisajā pusē. No 1922. gada novembra Apbalvotajiem izsniedza arī mākslinieka Rahāda Zariņa zīmēto diplomu, kurā bija ierakstīts konkrētais varoņdarbs. Pirmo reizi Latvijas kara ordeni svinīgi pasniedz Rīgā, Esplanādes laukumā 1920. gada 11. novembrī satversmes sapulces priekšsēdētājs Jānis Čakste. Pēdējo reizi ordeņus pasniedz Liepājā 1928. gada 11. novembrī valsts prezidents Gustavs Zemgals. Pavisam pasniegtas 2146 visu trīs šķiru lāčplēša kara ordeņu zīmes. Abalvoto vidū bija arī trīs sievietes - Valija Valērija Veščūnas Jansone, Līna Čanka Freidenfelda un Elza Žiglevica. Abalvoja arī pilsētu jeb cietoksni Francijā - Verdenu par tā aizstāvju varonību Pirmā pasaules kara laikā. Mūsdienās Lāčplēša kara ordenis nav atjaunots, jo bija dibināts neatkarības kara dalībnieku varonības apliecināšanai. Triju zvaigžņu ordenis Jau 1921. gada pirmā pusē satvērsmes sapulce diskutēja par civilā ordeņa nepieciešamību valstī. Bija pat izstrādāti ozola vainaga ordeņa statūti un dizains. Tomēr satvērsmes sapulce šo priekšlikumu noraidīja paskaidrojot, ka vēl nav pieņemta satversme un nav zināms, vai tā vispār Latvijā, kā demokrātiskā valstī, paredzēs ordeņus. Jaunajai Latvijas republikai tolaik vēl nebija savu stingri noteiktu apbalvošanas tradīciju, un vārds ordenis daudziem tās pilsoņiem saistījās ar ilgajiem pakļautības gadiem svešām varām. Pasaules piemēri liecināja, ka ne visas demokrātiskas valstis, piemēram, Šveice, atzīst atsevišķu pilsoņu nopelnu izcelšanu. Pie šī jautājuma vēlreiz atgriezās saima, uzsverot, ka ordeņi veicina cilvēces centību. Pēc diskusijām 1924. gada 15. martā valsts prezidents izsludināja likumu par triju zvaigžņu ordeni. Ordenis piešķirams par nopelniem tēvijas labā kuri var izpausties valsts, pašvaldību, sabiedrības, kultūras vai saimnieciskajā darbā. Turklāt var apbalvot gan valsts dienestā esošas personas, ieskaitot karavīrus, gan arī tos, kas atrodas ārpus valsts dienesta, un ārzemniekus. Ordeņa devīze ir per aspera ad astra, caur iekšķiem uz zvaigznēm. Tas atjaunots pēc neatkarības atgūšanas 1994. gada 25. oktobrī. Stājoties spēkā grozījumiem valsts apbalvojuma likumā 2010. gadā, noteikts, ka triju zvaigžņu ordenis ir visaugstākais valsts apbalvojums. Ordenim ir piecas šķiras, bet kopš 1928. gada arī trīs pakāpju goda zīmes zelta, sudraba un bronzas. Kā īpaša balva ir ordeņa zelta ķēde. Triju zvaigžņu ordeņa dizaina autors ir mākslinieks Gustavs Čilters, diploma autors grafiķis Rihards Zariņš. Atjaunotajam ordenim un ordeņa ķēdēji dažas korekcijas veica metālmākslinieks Jānis Mikāns. Atjaunotā diploma dizaina autors Sākotnēji grafiķis Gunārs Krolis, vēlāk Elita Viljama, no 2007. gada otrās puses Gunārs Lūsis. Viestura ordenis Saskaņā ar ministru kabineta 1938. gada 12. augustā pieņemto likumu par ordeņiem un godazīmēm Latvijā pastāvēja arī viestura ordenis un atzinības krusts. Viestura ordeņa devīze ir Conforta mini et pugnate - esiet stipri un cīnīties. To piešķir kā atzinības apliecinājumu par nopelniem valsts bruņoto spēku audzināšanā, vairošanā un izkopšanā, valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, valsts robežu apsargāšanā un valsts stipruma apziņas ieaudzināšanā pilsoņos, sagatavojot tos kalpošanai savas zemes nelokamai aizstāvēšanai. Viestura ordenim ir piecas šķiras un trīs pakāpju goda zīmes. Viestura ordeņa zīmju autors bija mākslinieks Herberts Mangolds, bet to izveidē piedalījās arī tēlnieks Gustavs Čilters. Vēsturiskais ordeņa diploms nav saglabājies. Mūsdienu atjaunotā ordeņa diploma dizainu sākotnēji veidojis grafiķis Valdis Villerušs. No 2007. gada otrās puses mākslinieks Gunārs Lūsis. Viestura ordenis pastāvēja 1938. un 40. gadā, un tas atjaunots ar valsts apbalvojuma likumu 2004. gada 25. martā. Atzinības krusts Ar likumu par ordeņiem un goda zīmēm 1938. gadā tika atjaunots arī viens no vecākajiem civilajiem ordeņiem Eiropā - atzinības krusts, saglabājot senā Dula rekonansans formu – baltas emaljas maltas tipa krusts ar zelta bumbiņām krusta galos un zelta apmali, krusta stūros pa divi likti zelta gredzeni. Atzinības krusta reformēšanu 1938. gadā veica mākslinieks Gustavs Šilters. Arī šī ordeņa vēsturiskais diploms nav saglabājies. Sākotnēji atjaunotā ordeņa diploma dizainu veidojusi Elita Viljama, pašreizējo Gunārs Lūsis. 1940. gada 26. februārī tika veikti grozījumi likumā par ordeņiem un godazīmēm, nosakot, ka atzinības krusts ir trīs pakāpju godazīme un vēl sevišķā divu izmēru pirmā pakāpe, bet ar grozījumiem – Valsts apbalvojuma likums nosaka, ka visu ordeņa goda zīmēm ir trīs pakāpes - zelta, sudraba, bronzas medaļas ar attiecīgā ordeņa zīmēm. Ar atzinības krustu apbalvo par izcilu tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedrības, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Ar atzinības krustu var apbalvot ārvalstu vadītājus un ārvalstu valdību vadītājus, starptautisku organizāciju vadītājus, ārvalstu vēstniekus un citas ārvalstu amatpersonas. Pēc neatkarības atgūšanas visnozīmīgākās izmaiņas skāra tieši atzinības krustu. Saskaņā ar valsts apbalvojumu likumu ordeņa pirmās un otrās šķiras komplektā ietilpst astoņstaru sudraba zvaigzne – kuras vidū ir ordeņa zīme. Ordeņa zvaigznes un diploma dizaina autors - mākslinieks Gunārs Lūsis. Ordeņu kapitūs Valsts apbalvojuma lietas pārzina ordeņu kapitūs. Ordeņu kapitula sastāvā ir ordeņu kapitula kanclers, kas apbalvots ar vismaz vienu no augstākajiem valsts apbalvojumiem, un seši ordeņu kapitula locekļi no kuriem divi apbalvoti ar triju zvaigžņu ordeni, divi ar viestura ordeni un divi ar atzinības krustu. Ordeņu kapitulu kancleru un locekļus ieceļ valsts prezidents uz savu pilnvaru laiku. Par ordeņu kapitulu kancleru un tā locekļiem var būt tikai Latvijas pilsoņi. Ordeņa kapitula darbību nodrošina un tā lietvedību kārto valsts prezidenta kanceleja. Valsts apbalvojums pasniedz saistībā ar šādiem Latvijas valstī nozīmīgiem notikumiem. Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanu 4. maijā, Lāčplēša dienu 11. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 18. novembrī. Jebkura persona ir tiesīgi ieteiktā balvošanai ar valsts apbalvojumu citu personu, vēršoties ar ierosinājumu ordeņu kapitulā. Valsts prezidents, stājoties amatā, iegūst tiesības uz katra ordeņa augstāko šķiru un triju zvaigžņu ordeņa ķēdi. Šos apbalvojumus valsts prezidentam pēc svinīgā solījuma došanas – Svinīgā ceremonijā pasniedz saimas priekšsādētājs. 1999. gada 29. aprīlī tika pieņemts likums par 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, kas tai piešķīra valsts apbalvojuma statusu. Šo piemiņas zīmi piešķir par 1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un inicitīvu, par ieguldījumiem organizatoriskajā un apgādes darbā. Piemiņas zīme piešķir arī personām, kas morāli un materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus. Pirmā piemiņas zīme pasniegta 1996. gada 20. janvārī, un ar to apbalvoti 31,037 barikāžu dalībnieki. Piemiņas zīmes pasniegšana noslēdzās 2011. gada oktobrī, kad bija apbalvotas visas noteiktajā termiņā likumā paredzētajā kārtībā ieteiktās personas. Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotekas autoritatīvo datu speciāliste Aiva Stūrmane.